Velkommen til motorsportens verden, hvor kørerne hele tiden skal blive bedre og hurtigere. I love to compete. I love to win. It's about winning. Der Kinchberg Kulisakmöge. I'm taking you for a ride. I'll kick your butt. Do you hear us at all? Win! What is the problem? Autóversenyző. Vasárnap, kedden és csütörtökön 20 órakor a Viaszat Explorer-en. Slutet på historien, snart på TV1000.